Dieva tēvā un dēla un svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastībā un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Amen. Nāciet, pielūgsim un kritīsim pie zemes, locīsim ceļus kunga mūsu radītāja priekšā. Jo viņš ir mūsu dievs, bet mēs viņa tauta un viņa ganāmpulkāvis. Tā ar šiem salma vārdiem mēs iesākam šo svētdienas dievkalpojumu. Sirsnīgi sveicieni visiem radio Marija klausītājiem, kuri pievienojušies Rīgas trīsvienības draudzēji šajā svētdienas dievkalpojumā, kad mēs tiešām arī pagodinam Dievu viņa klātbūtni un arī lūdzam, lai Viņš uzrunā katru no mums ar savu vārdu, lai Viņš mūs pārveido, lai Viņš mums arī iesaista misijā, konkrētā kristīgā darbībā, kas izplatītu Dieva klātbūtni šajā pasaulē. Par to arī šodien runā Dievu vārds, uz to viņš mūs rosina. Tagad lūgsim Kunga svētību šim ūdenim, kuru mēs lietojam mūsu kristības piemiņai, lai Dievs mūs garīgi atjauno, ka mēs paliktu uzticīgi svētajam garam, ko esam saņēmuši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi līdzis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvēseļu svētdarīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzām, sveitī šo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsu savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un nopelnīt mūžīgo dzīvi tavā valstībā, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Mēs lūdzām, kungs! Varenais Dievs, lai šķīstī mūs no grēkiem un ar šo evaņģaristisko upuri, lai dara mūs cienīgus, kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā. Amen. Gods Dievam augstumos! mūsu Dievs, sargā savā gādībā tavu ticīgās tautas saimi, kas dzīvo cerībā uz tavu žēlastību, lai tā vienmēr justu tavas tevišķās rūpēs. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valdi svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no pravieša izsēja grāmatas. Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Osīs, es redzēju kungu sēžam uz augsta un dižana troņa, bet viņa tērpa malas piepildīja svētnīcu. Viņam blakus stāvēja serafi, tiem katram bija seši spārni, un tie sauca viens otram un sacīja: Svēts! Svēts, svēts ir debesu pulku kungs, visa zeme ir viņa godības pilna. Un no saucēju balss nodarbēja durvju palodes, un svētnīca piepildījās ar dūmiem. Un es sacīju, bēda man, es esmu nolemts nāvei, jo es esmu vīrs ar aptraipītām lūpām un dzīvoju starp ļaudīm kuru lūpas ir aptraipītas, bet savām acīm esmu redzējis ķēniņu, debesu pulku kungu. Tad pie manis atlidoja viens no serafiem, un viņa rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar knaiblēm paņēma no altāra. Ar to viņš pieskārās manai mutei un sacīja: Lūk, tā ir pieskārusies tavām lūpām Tava vaina ir izdzēsta, un tavs grēks ir atlaists. Un es dzirdēju kunga balsi runājam, ko lai es sūtu, un kas gan mums ies? Es atbildēju, Lūk, te es esmu, sūti mani. Tie ir svēto rakstu vārdi. Lasījums no Svētā apakšļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, vispirms es jums mācīju to, ko arī pats saņēmu, ka Kristus saskaņā rakstiem ir miris par mūsu grēkiem, ka ir apbedīts, ka trešajā dienā saskaņā rakstiem ir augšām cēlies, un ka viņš parādījās kefam, bet pēc tam tiem 12. Vēlāk viņš parādījās vairāk nekā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi dzīvo vēl šodien, un tikai daži ir miruši. Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, un vēlāk visiem apstuļiem. Beigās pēc visiem viņš parādījās arī man, it kā kādam neliekā dzimušajam. Tā tad vai es, vai viņi, tā mēs sludinām, un tā jūs ieticējāt. Tie ir svēto rakstu vārdi. kungs lai ir ar jums! Lasījums no Jēzus Kristus evanģēlijā, ko uzrakstīs svētais Lūkās. Tanī laikā, kad pūlis spiedās klāt pie Jēzus, lai dzirdētu dieva vārdu, bet viņš pats stāvēja pie Genezaretes ezera. Viņš ieraudzīja divas laivas, kas atradās pie ezera, bet zvejnieki bija izkāpuši no tām un skaloja tīklus. Viņš iekāpis vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, lūdza viņu nedaudz attirties no krasta. Un sēdēdams viņš no laivas mācīja ļaudis. Un pabeidzis runāt, viņš sacīja Sīmanim: Dodies dziļumā un izmetiet savus tīklus zvejai. Bet Sīmanis atbildēja sacīdams: Mācītāji, visu nakti mēs strādājām, bet nekā nenozvejojām. Tomēr tavā vārdā es izmetīšu tīklus. Un kad viņi to izdarīja, viņi saķēra lielu daudzumu zivju, tā kā viņu tīkli sāka plīst, un viņi māja biedriem, kas bija otrā laivā, lai tie nāktu un viņiem palīdzētu. Un tie piebrauca, un viņi piepildīja abas laivas, tā ka tās gandrīz grima. To redzot, Sīmanis Pēteris nokrita pie Jēzus ceļiem sacīdams: Aizej no manis, kungs! jo es esmu grēcīgs cilvēks. Jo izbrīna pārņēma viņu un visus, kas ar viņu bija, par zīvju lomu, ko viņi bija izvilkuši. Un tāpat arī Jēkabu un Jāni Zebedē dēlus, kas bija Sīmaņa biedri. Un Jēzus sacīja Sīmanim: Nebīsties, no šī laika tu zvejosi cilvēkus un viņi izvilkuši krastā laivas, atstāja visu un viņam sekoja. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tātad, darbie brāļi un māsas Kristū, radio Marija klausītāji, baznīca katru dienu svinot svēto misi, atkārto šos vārdus: Svēts, svēts, svēts ir Kungs, debespulku Dievs, visa zeme ir tavas godības pilna. Šie vārdi arī atskanēja šodien pirmajā lasījumā. Un tie attiecas uz tā saukto dieva parādīšanos vai atklāšanos, svešvārdā sauktu par teofāniju, kad dievs iesaistās cilvēka dzīvē, atklājot gan cilvēka, var teikt, cilvēcisko, morālo nepilnību un ierobežotību, un no, no otras puses arī savu žēlastību, savu misiju, savu pravietisko aicinājumu. Tā arī pravietis izsais, piedzīvojot dieva šo bezgalīgo svētumu, reizē apzinājās savu necienību, sakot, es esmu vīrs ar aptraipītām lūpām. Lūk, tātad, kad cilvēks patiešām sastop dieva svētumu un dieva žēlastības iespaidu, kas, var teikt, iedarbojas viņa, viņas dzīvē, tad nenovēršami arī cilvēks apzinās savu nepilnību, ierobežotību un vajadzību pēc dieva vajadzību pēc viņa palīdzības, lai varētu virzīties uz priekšu. Lūk, tā arī pravietim Isejam bija šī izpratne par šo dieva svētumu un majestāti, savu grēcīgumu, un viņš saņēma uzdevumu, misiju vēstīt par dieva darbiem savā un vēl vairāk tautas dzīvēm. Tā arī serafs skāra viņa lūpas ar kvelojošu ogli. Tas nozīmē, ka Dievs arī šādā veidā ar šo uguni, var teikt, it kā sadedzina šo ļaunumu, šķīstī cilvēka lūpas. Tava vaina ir izdzēsta, tavs grēks ir atlaists. Lūk, un tad, kad ir šī šķīstīšana, kad ir šī pārveidošana, kad ir šī, var teikt, šī saskaņa, šī saikne, šī apziņa starp cilvēcisko, var teikt, postu un dieva bezgalīgo žēlsirdību un žēlastības piedāvājumu, tad var teikt šos vārdus: Lūk, es esmu sūti mani! Lūk, es esmu sūti mani. Lūk, šādi arī mēs esam aicināti, katrs apzināties savu sūtību, savu aicinājumu, kā Dievs vēlas arī mūsu dzīvēs atklāties un arī parādīt savu spēku, lai mēs varētu arī piedzīvot un pēc tam arī izplatīt var teikt, dieva žēlastības darbus un arī vēstīt par to, ko Dievs ir darījis savā dēlā. Jo zīmīgi šodien otrā lasījumā savukārt Pāvils atsaucoties uz saņemto tradīciju, var teikt, it kā norada uz to pašu būtiskāko, kas bija agrīnās baznīcas sludināšanas centrā tā saucamajā kerigmas centrā, kerigmā, kā pirmajā sludināšanā. Ka, lūk, ko Dievs ir darījis savā dēlā. Tātad, kad Viņš ir atnācis cilvēku vidū, ka Viņš ir miris par mūsu grēkiem, Viņš ir apbēdīts, tad ir augšām cēlies, un pēc tam Viņš ir parādījies. Viņš ir parādījies. Viņš ir parādījies vairāk kārt. Lūk, Tad, tad izšķiroši ir, ka mēs piedzīvotu šo parādīšanos, šo teofāniju arī mūsu dzīvē. Tad varētu teikt, sludinātais vārds, šī kerigma par dieva darbību gan vēsturē, gan mūsu dzīvē varētu iedarboties. Lūk, Dieva vārds ir tik neizsmeļami bagāts ka mums aizvien ir jādodas, var teikt, mūsu kopīgā ceļa, var teikt, dziļumā, jādodas šajā, kā Jānis Pāvils savā laikā teica, dukina autumā, doties dziļumā. Pētera laivā kopā ar Pēteri, kopā arī ar Jēzu, kas ir Pētera laivā, lai mēs varētu piedzīvot šo dieva tuvību un varētu arī augt gan ticībā, gan cerībā, kas ir šajā jubilejas gadā tik svarīgs, gan arī kristīgā mīlestībā. Lai arī mēs varētu katrs tieši ar šo ticību, cerību un mīlestību pārvarēt visas mūsu problēmas un grūtības, kādas mūsu dzīvē ir nenovēršami sastopamas. Kā mēs dzirdējām, saķertais zivju daudzums plēsa izmestos tīklus. Pēteris un viņa biedri aicināja pārējos, lai viņi nāk palīdzībā lai viņi palīdz izvilkt šo lielo lomu. Un tā arī notika. Šis loms bija tik liels, ka abas laivas gandrīz grima. Lūk, tas nozīmē to, ka būt aicinātam par Jēzus sekotāju nozīmē sadarboties. Nozīmē iesaistīt arī citus šajā procesā kopīgajā ceļā, šajā kopīgajā virzībā, šajā, var teikt, aizrautīgajā piedzīvojumā, doties dziļumā. Tas nozīmē, ka mums, mūsu māceklībā, ir jāvēršas pie citiem. Katrs aicinājums ietver arī šo cilvēcisko aspektu, šo brālību, kāda cita pamudinājuma un uzrunāšana. Cik ļoti ir saistīta var teikt, šī uzrunāšana, pavadīšana un paša cilvēka teikt, atnākšana un redzēšana. Šis ir lūk, šis debitīgais process, kas ir saistīts ar mūsu sekošanu Jēzumam. Pie mūsu ticības pieredzes, lai ir drosme uzrunāt otru, tāpat atvērties cita liecībai. Tieši šādi nostiprinās mūsu satikšanās ar Jēzu. Tieši šādā veidā mēs dodamies dziļumā un varam īstenot nepieciešamo misiju mūsdienu baznīcā. Mēs dzirdējām, kā Pēteris un pārējie arī tika aicināti atstāt, var teikt, šo cilvēcisko zvejniecības sarotu un pievērsties garīgai zvejniecībai. Var sakot, pievērsties Dieva vārda sludināšanai, kerīgmas sludināšanai, Jēzus klātbūtnes vēstīšanai. Lūk, arī mūsu uzdevums ir iesaistīties šajā misijā. Būt par mācekli, varētu teikt, ir arī kā satikšanās ar Jēzu un arī ļaušanās viņam, lai viņš, viņš varētu mūs, mums piedzīvot, ļautu mums piedzīvot patieso dzīvību, var teikt šo dzīvību, kas mums ir iespējama Dieva žēlastībā. Jēzus arī kļuva par cilvēku zvejnieku, var teikt, arī pats nokāpa cilvēka ciešanu dziļumos, un arī mēs par šiem cilvēku zvejniekiem varam kļūt tikai mēs atdodoties citiem un atdodoties Dieva vadībai līdzīgi Jēzumam. Un tas ir iespējams, kā jau minēju, kad atrodamies Pētera laivas apgādībā, esam Pētera un viņa pēcteču sadraudzībā. Un mums, Romas katoļiem, tā ir kopība ar pāvestu. Tā ir kopība ar tām Romas pāvesta iniciatīvām, kādas viņš laiku pa laikam ir var teikt, diezgan bieži pat izraisa un izvirza mūsu kopīgajā ceļā. Un tā arī šogad, jubilejas gadā, mēs esam aicināti augt šajā cerībā, sevišķi cerības tikumā, cerībā, kas mums nāk no Dieva, cerībā, ka mēs arī dodoties dziļumā, nenogrimsim. Mēs nenogrimsim, Mēs gūsim šo lielo lomu, kas pārsniedz mūsu, var teikt, iekšējās, iepriekšējās aprēķina apmērus. Mēs gūsim šo pieredzi, ja mēs būsim kopā ar Romas pāvestu patiesā sadraudzībā. Tad, tad dzīvosim cerībā un dosimies uz priekšu. Šodien arī mēs īpaši pieminam šajā cerības jubilejas gadā militārās personas, drošības un policijas darbiniekus. Īpaši šodien viņus mēs pieminam, jo īstenībā katru, katrā gandrīz šī gada svētdienā mēs kaut mēs pieminam, mēs svinam kāda konkrēta cilvēciska darba, aroda pārstāvju šo līdzdalību mūsu kopīgajā ceļā. Un šodien šie ir armijas darbinieki, drošības un policijas darbinieki. Tā kā šodien īpaši lūksimies par viņiem, lūksimies, lai arī viņi palīdz mums visiem var teikt, piedzīvot patiesu drošību, ne tikai ārēju, bet arī iekšēju. Un, lai mēs visi varētu var teikt, augt un attīstīties atbilstoši mūsu cilvēciskai cieņai, un varētu arī piedzīvot to nepieciešamo labklājību, gan materiālo, bet arī garīgo, pēc kuras mēs ilgojamies. Lūk, Svinēsim šo jubilejas gadu ar pateicību Jēzum, kurš vada mūs uz priekšu, lai Viņš mūs pārveido, lai Viņš mūs vada šķīstī un nemitīgi atjauno, lai mēs cerībā dodamies uz priekšu un piedzīvojam to sadraudzību, kuru Dievs mums visiem vēlas dot kā mūsu māceklības, var teikt, bagāto, pārsteidzošo lomu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Tagad apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu. Jēzu Kristu Dievs ir atklājis savu godību, savu mīlestību un savu žēlsirdību. Tāpēc lūgsim viņu. Lūgsim par Kristus baznīcu, lai tā brīvi un netraucēti varētu sludināt evaņģēliju visā pasaulē. Lūksim par mūsu māras zemi, lai diamātes aizbildniecībā dzīvojot, mūsu zemes ļaudis savā dzīvē vadītos pēc Kristus evaņģēlie patiesības. Lūksim par tiem, kuri netic vai piedzīvo grūtības ticībā, lai viņi atvērtu savas sirdis Jēzus Kristus priekšā un ļautu viņam ieiet tajās ar savu dievišķo gaismu un spēku. Uzlausim. lūgsim šajā jubilejas gadā par militārām personām, drošības un policijas darbiniekiem, lai viņi arī augtu nepieciešamos cilvēciskos un morālos tikumos, tāpat arī dievišķajos tikumos, ticībā, cerībā un mīlestībā, un lai arī īstenotu savus pienākumus respektējot arī cilvēku cieņu un arī nodrošināt mums visiem nepieciešamo drošību. Mēs lūdzam! Mūsu. lūksimies par šonakt mūžībā aizgājušo ilgadējo ogres prāvesta Konstantīna Bojāra dvēseli, lai Dievs atalgo viņu par visu, ko viņš ir darījis baznīcas labā un dāvā viņam mūžīgo mieru. Mūs, mūs. Lūksimies par Juriju Lapkovski, par kuru saliekam šīs svētās mises upuri, lai viņš saņem visas nepieciešamās žēlastības un arī piedzīvo Dieva klātbūtni, spēku un atjaunojošo darbību. Uzklāsību. Aizlūgsim par mūsu mirušajiem labdariem, lai pats Kungs Dievs kļūtu tiem par mūžīgo atalgojumu debesīs. Uzklausīt. lūgsimies par mums pašiem, šeit klātesošajiem un arī radio Marija klausītājiem, lai mēs, pateicoties Jēzus Kristus žēlastībai, arī dotos dziļumā, kā Jēzus aicina mūs doties dziļumā, piedzīvot nepieciešamo atjaunotni un pārliecību, ka mēs aizvien izturēsim mūsu izaicinājumos un arī gūsim šo nepieciešamo auglību un un eh, lomu rezultātus mūsu dzīvē ar Dieva vārda un Dieva klātbūtnes spēku. Uzklausīt. Kungs, Dievs, uzklausi mūs un dāvā mums savu dievišķo palīdzību, lai mēs augtu baznīcas ticībā. To lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri. Kungs, mūsu Dievs, kas šo maizi un vīnu esi radījis mūsu miesas spēku vairošanai Dari lūdzām, lai šī maize kļūtu mums arī par mūžīgās pestīšanas līdzeklī, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Amen. uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir pie kunga. Pateiksimies kungam mūsu dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi ka tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Jo viņš apžēlodamies par grēcīgo cilvēci, piedzima no jaunavas Marijas un ar ciešanām pie krustā atbrīvoja mūs no mūžīgās nāves un piecēlies no miroņiem, mums dāvā mūžīgo dzīvību un tāpēc vienotība ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tā gāt un vienmēr. tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots, tāpēc mēs tevi lūdzam. Dari svēta šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tās mums to par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. lūgtīcības noslēpums. Tāpēc, pieminēdami tev vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku ar mūsu arhibīskapu Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar Svēto Dieva māti jauno Mariju, ar Svēto Jāzepu viņas līgavaini, svētajiem apstuļiem un visiem svētajiem kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā. Tev dievam visvarenajam tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdza mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlstību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jo, Kungs Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apstuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Amen lai dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers, lai ir ar tevi. Sniegsim viens otram miera un izlīguma zīmi. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, sveitīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. pateicība kungam par viņa žēlsirdību un par viņa brīnumiem cilvēka dēlu labā, jo viņš ir sātinājis izslāpušo dvēseli un izsalkušo dvēseli pildījis ar labumiem. Tiešām pateicība Dievam par to, ka viņa vārdā arī vienoti mēs varējām šodien doties dziļumā kopā ar Pēteri un viņa pēctečiem kuri mūs tātad ir vadījuši cauri gadsimtiem lielākā ticības izpratnē un arī dieva slavēšanā. Pateicība arī radio Marija klausītājiem par viņu līdzdalību. Īpaša pateicība mūsu korim un arī kora dalībniekam Jurijam Lapkovskim par kuru mēs šodien arī īpaši lūdzamies. Arī, dārgie radio Marija klausītāji, es domāju, ka to, ko jūs šodien dzirdējāt, tas bija vienreizējs, var teikt, ārkārtīgi pacelāts, saviņojošs, garīgs piedzīvojums. Tieši pateicoties arī mūsu visvētās trīsvienības draudzes kora līdzdalībai, pateicoties viņu neikt, skanīgajām balsīm. Tā kā sirsnīga pateicība korim un sevišķi šis skaņdarbs, kas bija tagad komunijas laika, atgādināja to pašu skaņdarbu Jāņa Pāvila II apmeklējuma laikā, kad meža parkā bija svētā mise, arī šis dziedājums atskanēja. Tas bija tik saviņojoši. Paldies! paldies. Es domāju, daudziem radās šādas asociācijas tieši pateicoties jūsu šim kora sniegumam. Un tagad, jā, jā paldies, paldies, paldies. Un tagad mūs uzrunās Radio Marija. Eh, nu, viens no vadošajiem, es pieņemu pārstāvjiem, Edgars, kurš arī mūs tagad uzrunās. Lai top slavēts Jēzus Kristus! Jā, paldies jums tiešām, ka varējām būt šodien arī translēt šo brīnišķīgo dievkalpojumu misiju. Un tiešām liels paldies korim, tas bija kaut kas wow, <laughs> super. Paldies tiešām Dievam par šī. Jūs esat brīnišķīgi, katrs esat brīnišķīga dāvana. Ja? Kāda bērns ir Dieva dāvana, mēs esam varbūt citi lielāki bērni, citi mazāki. Tā kā paldies Dievam par jūsu, jūsu dāvanām, ka jūs esat tādi šeit un, un tagad, un mēs varam būt vienā laikā. Katrā ziņā, jā, es esmu Edgars no Radio Marija Latvijas ja kas vēl nezina, FM frekvence ir 97,3 Rīgā, kas klausās. Ir kas zina, kas nezina, tie, kas nezina, tad arī droši var pienākt. Iedošu gan programmu, kāda veida raidījuma mums ir, gan arī telefonā var palīdzēt uzinstalēt. Un droši nākat, paņemat, un ja kādi jautājumi pienāk klāt. Tā kā negribu jūs arī kavēt šajā laikā un, un jūsu laiku, kā, lai Dievs jūs svētī un paldies par iespēju. Jā, viss labi! Lūksimies! Dievs, tu vēlējies, lai mēs stiprinātos no vienas maizes un viena biķera. Māci mūs, lūdzam, tā dzīvot, ka Kristu kļuvuši viena miesa, mēs priecīgi kalpotu cilvēku pestīšanai caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. visu svēto sakramentu. Amen. Dievam tēvām, Dievam dēlām. tu esi mums dāvājis debesu maizī. Paldies! lūgsimies. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstājis visvētāko sakramentu par piemiņu savām ciešanām, liec, lai mēs tavas miesas un asins svēto noslēpumu tā godinām ka varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. top slavēts visu svētākais sākraments.